Tan hermosa que te ves, como la primera vez. Yo no te he dejado de pensar y yo sé que te pasa igual. Qué bonito es volverte a encontrar. Extrañar esos besos y contigo bailar. Mm, antes que salga el sol por la mañana, llevemos la fiesta a la cama. Eres todo lo opuesto a mí, pero aún así, pero aún así. Antes que salga el sol por la mañana, llevemos la fiesta a la cama. Eres todo lo opuesto a mí, pero aún así. Tú no vas a comerte una como yo, Nebel. Yo te pienso en casa solita y más si llueve. Este cuerpo es tuyo, aquí lo tienes. Dale, ven pa' acá que pa' de beso tú me debes. Pa' hacerte esa cosita de la que te gustaba. Papi, contigo era todo nada. Vamos a repetir lo que ya sabe la almohada exactamente como te lo imaginaba. Antes que salga el sol por la mañana, llevemos la fiesta a la cama. Eres todo lo opuesto a mí, pero aún así, pero aún así. Antes que salga el sol por la mañana, llevemos la fiesta a la cama. Eres todo lo opuesto a mí, pero aún así que volver a tener otra noche contigo es como volver a encontrar el amor que perdimos. Como en viejos tiempos te digo, no puedo mirarte con ojos de amigos. Voy a hacerte cosita de esa que te gustaban. A ti contigo no me falta nada. Dame un beso de eso que me dura una semana. Mami, esto es pa' hoy que yo no sé mañana. Antes que salga el sol por la mañana. Yeah Llevemos la fiesta a la cama. Eres todo lo opuesto a mí. Pero aún así, pero aún así. Antes que salga el sol por la mañana. Llevemos la fiesta a la cama. Eres todo lo puesto a mí. Pero aún así Antes que salga el sol por la mañana, llevemos la fiesta a la cama. Eres todo lo opuesto a mí, pero aún así, pero aún así.